i drugi druge, Nova godina je već dobrano iza nas, a s njom i naše novogodišnje odluke. Neki od nas bili su hrabri i ustrajni u svojim odlukama, no većina je, budimo si iskreni, već zaboravila što je uopće sebi obećala. To pogotovo vrijedi za odluku da ćemo od nove godine početi jesti i živjeti zdravije. Zašto sve ovo govorim? Zato što naš večerašnji gost ima tajni recept kako takve odluke zaista ostvariti. On je Mirko Logožar, osnivač edukativne platforme Different i certificirani fitness instruktor. Dobro večer Mirko i dobro nam došao. Dobro večer i hvala na pozivu. Hvala vama što ste se odazvali. Vaša platforma vrlo je popularna među pobornicima zdravog života, no tko je osoba koja stoji iza svega toga? Recite nam nešto više o sebi. Pa evo, ja sam Mirko Logožar, kao što ste rekli, da osnovao sam Different – edukativnu platformu još tamo 2015. godine. To je nešto glavno što radimo u životu. Osim toga sam dosta uključen u Erasmus Plus e, projekte, razmjene mladih i treninge na kojima radim i koje organiziram zajedno s udrugom Ocean Znanja i to su nekako dvije stvari koje ono full volim raditi u životu i to je ono što radim. Vratimo se na sekundu na Different. Što je to točno platforma Different? Što se na njoj eh, može naći te kako je nastala sama ideja? Pa Different je u stvari prije svega edukativna platforma za zdrav način života eh, s fokusom na prehranu i prehrambene navike. Nastala je 2015. godine kao Facebook stranica Eat Different, pa je u međuvremenu promijenila ime u Different. A ideja je bila, e, tada sam radio u jednoj korporaciji i okolina mi uvijek govorila kako je ta moja zdrava hrana koju sam nosio na posao, skupa, bezokusna i slično. I ja sam onda stvari pokrenuo tu Facebook stranicu gdje sam stavljao infografike s receptima koji su imali cijenu kako bih im pokazao da to baš nije tako. I s vremenom sam počeo snimati nekakve šaljive edukativne videe, počeo prikupljati pratitelje i tako je to sve počelo rasti na društvenim mrežama. Kako su izgledali početci i gdje ste danas? Pa početci su stvari izgledali da, evo primjerice kada smo snimali taj edukativni video, išao sa najboljim prijateljima, posudili smo kameru od kolegice s posla, ja sam išao snimati nekakav video gdje sam neke stvari objašnjavao, radio sam te infografike, nisam imao baš nekog smisla za dizajn, niti za kombinacije boja i fontova i kompoziciju, ali meni je baš bilo brega, samo sam to <laughs> radio i radio u kontinuitetu. Danas je Different, pa rekao bih, nacionalno prepoznata platforma. Na Instagramu broji preko 30 tisuća pratitelja, na Facebooku preko 25. I danas je to stvari platforma koja educira na različite načine, primarno kroz humor, jer nekako smatram osobno da će ljudi puno lakše usvojiti znanja ako je nešto zabavno i imamo razne kategorije sadržaja od raznih recenzija, popisa tjednih akcija pa do edukativnih članaka i edukativnih videa. E, rekli ste da su u početku vaši dizajni bili ne baš smisleni. Kako ste naučili neke stvari koje možda nisu bile e, neke vještina koje ste tada posjedovali? Pa e, prije svega sam dizajn i praksu naučio kroz brad praksu i e, sestra mi je puno pomogla s obzirom da je ona u tome pa mi je davala neke savjete, ali primarno me učenje bilo kroz rad. A što se tiče videa, pohađao sam Blank filmski inkubator, početnu filmsku radionicu gdje sam učio osnove e, pisanja scenarija, režije, snimanja, montaže. Kasnije sam i radio razne kratke igrane filmove i dokumentarne filmove, ali to mi je nekako dalo znanje e, o video snimanju koje sam kasnije pretočio u e, svoju platformu ali primarno je bilo učenje kroz jednostavno rad, praksu, isprobavaš, vidiš ovo ti je ok, ovo nije ok, može li nešto biti bolje od onog prije, možemo to probati tako, pa sestra malo da feedback i <laughs> tako se s godinama nauči. Evo, ja vas pratim i zaista potvrđujem da je to danas e, na razini. <laughs> hvala, <laughs> hvala puno. E, prije ste spomenuli e, da su vam poznanici i kolege s posla govorili da je zdrava hrana bezukusna i skupa. E, da li je to zaista istina? Pa, u stvari ja sam tada nosio hranu na poslu jer sam dosta trenirao. Trenirao sam paralelno kapoeru i Wing Chun. I nekako kada sam mijenjao svoju prehranu sam počeo kombinirati razne obroke i Istina je, ako uzmemo smrznuto povrće, skuhamo ga i ne začinimo ga. Naravno da to neće imati opusa nikakvog. E, ali ako se malo potrudimo, malo iskombiniramo neke stvari začine, a to je nešto što ne zna svatko, onda to može biti zaista fino. Pa je nekako moja prvotna ideja bila pokazati ljudima da možemo imati zdrave recepte koji e, će sadržavati 3, 4, 5 namirnica, ne 15 i koji mogu biti jednostavni i fini i za koje ne treba dulje vrijeme pripreme. To je bila neka prvotna ideja i naravno da, da se može. Jeste li se posebno educirali vezano za prehranu? E, pa primarno sam se počeo educirati prateći relevantne svjetske znanstvenike iz područja prehrane E, prateći znanstvena istraživanja, čitajući brdo literature, a prije dvije godine sam se certificirao na svjetskoj razini u Precision Nutritionu, to je vodeća svjetska organizacija za nutrition coaching, što je u slobodnom prijevodu mentorstvo za prehranu, e, gdje sam dodatno utvrdio svata znanja o samoj prehrani, ali i stekao e, veliku količinu znanja o radu s ljudima, radu s njihovim navikama, s njihovim dnevnim izazovima i kako da im pomognem promijeniti prehrambene navike, ali i obrazce ponašanja po pitanju prehrane. To svoje znanje pretočili ste u edukacije. Što se na tim edukacijama sve može naučiti? Kakav je vaš pristup prema klijentima? Te kako se prijaviti na jednu od edukacija? E, pa da, ja sam u stvari e, bazirao svoj, ajmo ga nazvati, poslovni model na online tečajevima. E, jedan tečaj je plan prehrane HR koji se bavi mentorstvom za prehranu i sastoji se od dva dijela, tečaja i mentorstva. Tečaj je kao e-learning sustav gdje su unutar toga video lekcije i ispiti i nakon što to osoba položi, e, osoba pristupa mentorstvu gdje onda ja s njom kroz dva mjeseca po potrebi i dulje radim na promjeni prehrambenih navika, obrazaca ponašanja, a to sve radimo pomoću e, raznih tehnika, e, tjednih izazova, tjednih refleksija. Velik naglasak stavljamo na refleksiji, i promišljanje o procesu učenja i e, na taj način usvajamo tehnike i vještine koje nam u konačnici pomažu da usvojimo navike. U, u primjerice, osoba ima neki cilj, a moj posao kao mentora za prehranu je osmisliti korake kojima će tu osobu dovesti do cilja. Druga edukacija je fitness prodaje i marketing koja se odnosi na sve trenere i trenerice i druge osobe koji pružaju usluge u fitnessu gdje ih u stvari želim naučiti kako da e, rade kvalitetan sadržaj, kako da povećaju broj pratitelja, kako da povećaju broj klijenata, ali kako i da rade kvalitetno s klijentima. To radimo u suradnji s Donatom Rupčićem i u stvari je nekakav cilj tog teča i cijele te edukacije da stvorimo novu generaciju trendera koji će zaista kvalitetno raditi s ljudima i koji će raditi kvalitetno sadržaj, tako da razni portali koji šire dezinformacije e, i kojima većina vjeruje postanu nešto za što se zna da je dezinformacija, a da pravilne informacije postanu većina. Taman e, ste začeli temu u kojem ćemo se pozabaviti nešto kasnije, ali mhm. niste mi rekli kako se prijaviti na jednu od edukacija. E, pa prijava u stvari za edukaciju o prehrani je web stranica plan prehrane HR i u stvari je to nešto za što treba proći procjenu jer to ipak je nešto gdje ja radim sa osobom i trebam tu osobu upoznati, pa postoje razni upitnici koje osoba treba proći kako bi mogla e, pristupiti uopće samoj naručbi edukacije i da ju primimo mentorstvo. A što se tiče fitness prodaje i marketing, to se može pronaći na web stranici digitalni marketing HR gdje postoje razni tečajevi koje sam radio, e, između ostaloga i taj e, fitness tečaj. Odlično, vrlo temeljito. Recenzirate, <laughs> recenzirate proizvode i članke. No, kao i u svemu, te recenzije nisu uvijek e, pozitivne, vaše su i često prožete satirom. Da li vam se ikada dogodilo da se netko osjetio uvrijeđenim i privatno vam se javio? Nikada, nikada. E, mislim da je to iz razloga što sam na realno objektivno mali profil. 30.000 ljudi u svijetu društvenih mreža nije neki velik broj pratitelja pa vjerojatno sve te moje recenzije, ismijavanja i propitkivanja zašto oni to pišu, nemaju neki velik značaj utjecaj kao što bi možda imali da me prati pola milijuna ljudi. Tako da sam vjerojatno za njih još uvijek premali da bi došlo do neke reakcije i nisam nikada dobio nikakav upit vezan za recenzije članaka, a ni za recenzije proizvoda. Mm, I ono, ono što je meni važno kod recenzija proizvoda recimo je da kontinuirano naglašavam da je Different nezavisna platforma. Ja odbijam suradnje na mjesečnoj razini barem dvije, tri. Dakle, ne ulazimo nikakva ambasadorstva, sponzorstva, partnerstva, nego mi je važno da imam tu e, objektivnost, jer je to nešto na čemu sam izgradio povjerenje pratitelja. Znaju da su different recenzije jedine ili među jedinima koje su nezavisne. I upravo zbog toga imam veliko povjerenje pratitelja, ali upravo zbog toga mi se niko nikad nije javio uvrijeđenim jer opet neću ja sad psovat u recenzijama ili vrijeđat napisati po mojem mišljenju, jer recenzija je ipak nečije mišljenje, e, kakav je proizvod. Nisam stvarno nikada nikakva negativna iskustva. Odlično, iako vjerujem da ako nastavite ovim korakom, taj broj pratitelja će se uskoro još više proširiti i vaš utjecaj će vjerujem u budućnosti biti još veći, pa tko zna, možda se ipak neko jednom javi. Pa možda je da popričamo, da. <laughs> Prehrana je popularna tema danas, no krive informacije i nedovoljno pojašnjeni pojmovi dovode do pojave mitova. Koji je vaš top 3 popis mitova i legendi o prehrani? pa ako pričamo o nekim mitovima, glavni je onaj da ugljikohidrati debljaju, e, pa se hrpa tih načina prehrane temelje na izbacivanju ugljikohidrata, ono što možemo čuti od neke prosječne osobe, a izbacio ili izbacila sam kruh i slatko i smršavila sam, super, ali jesi održala tu težinu. Ne, ono što trebamo znati da deblja količina, a ne sama namirnica, tako da je to neki najglavniji mit za koji je povezano jako puno poremećaja u prehrani. Drugi je e, da mlaka voda s limonom i džumbirom pospješuje mršavljenje, za to nema apsolutno nikakvih znanstvenih dokaza. I mislim da bi treći bio, aha, pa da pet manjih obroka dnevno ubrzava metabolizam. Ono što je zanimljivo da ljudi koji jedu pet puta dnevno misleće da će im to pomoći kod mršavljenja, kad jedete pet puta dnevno, to su jako mali obroci kalorijski, to vas ne može zasititi. Stalno ste gladni, cijeli dan se vrti oko pripreme hrane. Treba jest pet puta dnevno, treba pripremiti obroke, a u stvari ako uzmemo dvije iste osobe, jedna može imati brži metabolizam, druga sporiji, ali s kalorijske strane to su razlike od 50 do 80 kalorija, to je kalorijski beznačajno. Tako da nije opet stvar ubrzavanja ili usporavanja metabolizma, nego koliko se osobe kreću. I tu, na, tu može biti razlika između dvije osobe do 2000 kalorija. Tako da osoba koja tvrdi a ti imaš brz metabolizam, za tebe se ništa ne lijepi, ja imam spor, za mene se sve lijepi, stvari o u tome koliko se ta osoba kreće. Možda jedna osoba ima sjedilački način života, uopće se ne kreće, odradi dva treninga u teretani tjedno i to je to. I onda će reći, a ah, imam spor metabolizam pa se sve za mene kao lijepi, u smislu lakše se debljama. Nije stvar metabolizma. Tako da tih nekih pet obroka dosta komplicira stvar ljudima jedno ih cijeli dan vrti oko fitnessa, pripreme hrane, prehrane, pa onda još to paze, pa koliko pa mjere. Tako da su to neka ono, po meni top tri mita najveća i najčešća koja se pojavljuje. Čuli ste, dragi slušatelji, nije do metabolizma. A ako pogledamo samo e, vremenski aspekt e, tih pet obroka dnevno, da li je to uopće moguće održavati u današnjem ubrzanom vremenu? Pa e, moguće uz pekare, pa onda jedan obrok ili dva budu u pekari, tako da to ne uzme puno vremena. <laughs> Ali onda se pitamo kakva je struktura te prehrane, je li ta prehrana zdrava ili nezdrava. Ali generalno ako sve obroke pripremamo doma, pa mislim, moramo jest svakih koliko, dva, dva i pol sata da bi, da bi izgurili pet obroka dnevno. A računamo da neki ljudi, ok, sad kad je korona većina radi od doma ili bar neki, ali ono, trebamo onda to spremiti pa ponijeti na posao te obroke. Sigurno ćemo na poslu pojesti barem dva od tih pet. Tako da to dugoročno nije nikako održivo jer je prevelika količina obroka. Naravno, količina obroka u danu je individualna stvar. Nekome će pasati pet obroka tko je na velikom kalorijskom unosu ali ako pričamo o kontekstu mršavljenja, što smo vezano za mitove, pet obroka dnevno u većini <laughs> slučajeva nije dugoročno drživo. U posljednjih eh, par godina došlo je do procvata fitness influencera koji nude različite fitness programe i planove prehrane. Zašto su ljudi tako podložni tome i kakve negativne posljedice mogu imati nestručni savjeti samoprozvanih trenera na korisnike njihovih usluga? E, pa ja nemam praksu eto, komentirati e, te fitness influencere, ali ono što mogu reći iz nekog iskustva kakvi meni klijenti najviše dolaze u mentorstvo su klijenti e, koji su bili u nekom od tih programa ili na planovima prehrane od fitness influencera gdje je u većini slučajeva, neću reći u kod svih, e, slučaj da on je dobio nekakav plan prehrane u Wordu napisan koji ta osoba šalje svima isti i toliko sam tih primjera dobio da bih mogao ih prozivati godinu dana. E, Ali nema mi smisla to. Želim se fokusirati na, da radim što kvalitetnije sadržane, da trošim vrijeme na to. Ali koja je posljedica? Pa posljedica je ta što većina tih planova prehrane sadrže restrikcije, zabranjene namirnice, izbjegavaj kruh, nemoj jesti slatko, neki čak brane i voće i onda osoba završi sa nekim blagim oblikom poremeće u prehrani i narušenim odnosom prema hrani jer se boji jesti krafnu jer krafnu je rekla ta osoba da treba izbjegavati pa krafna deblja i tako namirnica po namirnica i onda u stvari narušimo odnos sa svim nutritivno siromašnim namirnicama što kasnije može dovesti do toga da recimo kad idemo na neko druženje, ako znamo da će tamo biti hrane, a budimo realni na većini kućnih druženja bude hrane, osoba neće otići na druženje, zakinut će taj socijalni dio svog života jer je na nekom planu prehrane koju je dao neki influencer ili influencerica i ne smije to jesti. Onda se tu stvaraju zaista negativne posljedice. U zadnjih godinu dana je većina osoba s kojima radim ima neki oblik poremećaja u prehrani. Neki imaju blaži, neki imaju teži, ali zašto su ljudi toliko podložni tome? Pa prije svega bih rekao zato jer vide ta idealna tijela, te šarene obroke, te salate sa hrpom povrća i proteina, e, velik broj pratitelja i onda sve to kada e, zbroje jednostavno, aha pa vidi, to je onaj efekt, ne znam hrvatsku riječ, pa ću reći englesku social proof, gdje vide da hrpa ljudi prati, e, vide da je sve krasno, savršeno, pa eto idem probati ja. Mhm, dakle, smatrate da možda ljudi traže nekakvu potvrdu društva? Pa da, da, bravo, potvrda društva bi bio. E, pa potvrda društva je u stvari e, u tom kontekstu efekt kada vide da hrpa ljudi prati tu neku influencericu ili influencera i onda misle ok, ako toliko pratitelja ima pa ne može biti loše i onda jednostavno krenu i onda se meni krenu javljati, šalju mi te planove prehrane, onda kad dobijem od različitih osoba dobijem isti plan prehrane, onda mi je sve jasno, ono, da daju svakoj osobi isti plan, a svako je različit Dakle, ne možemo gledati osobu kroz broj na vagi ili obujam centimetara, nego moramo gledati osobu kao kompletnu osobu sa svim njezinim izazovima u danu, rasporedu, a ne samo aha, super, evo ti tišlo 200 kalorija, smršaviš, ajde bok. E, kud svi tudi mali mujo. <laughs> da, možemo reći i tako. Često spominjete novogodišnje odluke i sklonost ljudi da od njih odustaju. Koji je vaš recept za ustrajnost i uspjeh i postoji li tajna formula? E, pa postoji javna formula, nije, nije nešto previše tajna, jer u stvari sve nam je dostupno. Samo je pitanje e, hoćemo li mi to uzeti i iskoristiti ili nećemo. Problem kod novogodišnjih odluka zašto ljudi odustaju je zato jer projiciraju neku verziju budućeg, budućih sebe i misle da će ta buduća verzija sebe sve riješiti. I onda projiciraju tu verziju od nove godine i to je kao neki superheroj koji će sve srediti, ali do nove godine mi možemo što hoćemo, možemo jesti koliko hoćemo, jer mi više na jednom nismo odgovorni za svoje postupke, nego ta verzija u budućnosti. I onda dođe taj ponedjeljak, prvi, prvi što god, platimo da je sve isto, da ta buduća verzija nas nije neki super heroj koji će sve riješiti i ne zna kako to riješiti, a zašto? Zato jer mu nismo pripremili nikakvu strategiju, nismo mu pripremili nikakve korake. I to je u stvari recept ako imamo neki cilj, idemo osmisliti male korake, male radnje koje možemo provoditi svaki dan u kontinuitetu da bi došli do nekakvog cilja koji će nam pomoći da ispunimo neki veći cilj. Dakle, ako imamo nekakav velik cilj, ne znam, želim se osjećati zdravije. To je jako općenito. Što to znači kako osjećati se zdravije? Pa razložimo ga na više manjih ciljeva. Ok, želim eh, poboljšati kvalitetu svoje prehrane, povećati količinu sna, povećati razinu fizičke aktivnosti. Super ajmo sad naći za povećati razinu fizičke aktivnosti, male korake koje možemo provoditi svaki dan, neka to bude 15 minuta šetnje za početak, pa ćemo kasnije povećati na 20 minuta. Ali, koji je problem? Pa ne da se nikom pola godine to radi, godinu dana. Ne da se nikom biti ustrajan. Svima nam je super biti ustrajan prva tri dana kad je to e, u trendu na društvenim mrežama, kad svi pričaju o tome, a kad se utihne pa kog boli briga za novogodišnje odluke, idemo raditi druge stvari, ne da mi se pola godine, godinu dana, dvije godina, to je proces promjene koji traje. I onda na prvoj prepreci jednostavno odustanemo i to je razlog zašto većina donese odluku, ali sve stane na tome da ste donijeli, a nitko ne zna kako ju provesti. E, zato je recept razložiti cilj u male radnje koje možemo provoditi svaki dan i koji će s vremenom prerasti u navike. I onda se oslanjamo na navike a ne na motivaciju koja je osjećaj i ništa više od osjećaja. Ostavili ste siguran posao kako bi pokrenuli vlastiti biznis. E, često čujemo da se u Hrvatskoj poduzetništvo i ne potiče dovoljno, pa jeste li vi imali sreće ili e, jako dobru strategiju? Prije ste spomenuli strategiju. E, kako je vaša strategija za uspjeh? Kako pokrenuti i održati biznis osobito u digitalnom okruženju u kojem se okreće sve veći broj poduzetnika? Pa rekao bih da sam imao nešto malo sreće, uvijek treba malo sreće, ali većina toga je bila strategija i pomno planiranje. E, kada sam napokrenuo Facebook stranicu, što sam ranije spomenuo, ja sam bio zadovoljan sa svojim poslom, radio sam kao trener za prodajne vještine i bilo mi je dobro, ali s vremenom je to zadovoljstvo počelo padati i onda sam ja odlučio dati otkaz jer sam razmišljao, imao sam tada Facebook stranicu nekih 10.000 pratitelja. I sad sam gledao, ok, ako 8 sati radim na poslu, a ako tih 8 sati mogu uložiti u to da radim za sebe neke stvari, pa valjda ću nešto napraviti. Ako ništa, stvarno znam prodati i uvijek mogu raditi negdje u prodaji, naš će posla dobar prodavač uvijek. I e, prvih mjesec dana nisam imao ništa prodaje, nula. E, I to mi onako nekako bila mala pljuska u svijetu poduzetništva i onda sam krenuo dalje i prilagođavao se i u stvari moje glavno učenje je bilo da ako imam neku viziju koju želim postići u biznisu, toga se trebam držati, ali načini na koje dolazim do te vizije u prijevodu proizvod ili usluge je nešto što treba mijenjati, a ne biti perfekcionist ili se emotivno vezati za neke svoje E, proizvodili ili usluge. U stvari perfekcionisti baš nemaju što tražiti previše u poduzetništvu, dok to ne shvate neće ništa baš previše pokrenuti ili uspjeti, jer je poanta pogriješiti što prije i ta, greška, taj neuspjeh se mora dogoditi da bi mi onda kasnije se prilagodili i došli do toga da održimo svoj biznis. Najlakše ga je pokrenuti, to je isto kao i novogodišnja odluka, najlakše je donijeti odluku, ali održati biznis je nekakav put u kojem ima puno grešaka iz kojih učimo i onda prilagođavamo stvari, mijenjamo i s vremenom onda to počne rasti. Nije ono došao uspjeh preko noći, nego preko pet godina noći. <laughs> to, je, to je nekako tako. Imate li konkurenciju? E, pa konkurencija, direktna konkurencija postoji. Dakle, ljudi koji rade istu stvar kao ja u branši, ali s takvim ljudima se ponaša na način da idemo zajedno u šetnje, pričamo, izmjenjujemo iskustvo i gledamo kako možemo biti bolji. Zašto? Pa e, prije svega uvijek će biti posla u ovoj branši i nema smisla potkopavati konkurenciju i gledati kako ćemo ih prestići kao u drugim branšama. Hrvati su najdeblja nacija u Europi, žene i muškarci, najdeblja. Mi smo broj jedan. E, to je prva stvar. Druga stvar, e, ja na konkurenciju ne gledam na način kao što je nekako tradicionalno shvaćanje, to je netko tko tebi uzima klijente. Ja mislim da ja najviše mogu napredovati ako s ljudima iz branše razmenjujem iskustva, e, imamo e, nekakva promišljanja što možemo raditi bolje i na taj način svi skupa možemo ponuditi što bolju uslugu tržištu, jer tržište ogromno i to tržište nikada neće izumriti. To je nešto što čovjek biti aktualno i imam konkurenciju, super sam se s konkurencijom i volim izmenjivati iskustva s njima i tražiti načine kako da zajedno radimo to bolji posao. Gledamo se stvari kao neki kolektiv, naravno, to nije prisutno u svim dijelovima ove branše. Postoji niz, ne znam, recimo osnovnih trenera u teretani koji jedne na druge gledaju zajedljivo, ali bar nas par koji se bavimo sa prehranom, e, nekako želimo izgraditi tu zajednicu, to je nešto želim i izgraditi kroz ovaj tečaj e, fitness prodaj i marketing. Dakle, da svi ti fitness treneri koji, ćemo podučavati donati ja i koji krenu to sve da se ne gledaju međusobno kao konkurenciju, nego da se gledaju kao pomoć. I onda zajedno možemo pružiti puno bolji doprinos i u konačnici usluge zajednice. Zaista jedan e, odličan pristup. E, ne poboljšati samo sebe, nego cijelu granu, tako da zajednički pružamo jednu kompletniju i kvalitetniju uslugu. Svaka čast. Da, da. <laughs> I došli smo i do mog zadnjeg pitanja. E, primijetila sam prateći vas da su mladi jedna od vaših fokus skupina. Pa koja je onda vaša poruka mladima? <laughs> Iskreno nemam, nemam neku ono motivacijsku poruku za kraj, slijedi svoje snove i slično. E, ja sam uvijek zahvalan svakome tko odvoji vrijeme da pročita neku objavu na Differentu, tko nešto lajka, tko nešto podijeli, svakome tko preporuči, pa sam eto sada i zahvalan svakoj osobi koja je ovo poslušala do kraja i izdvojila vrijeme da čuje neke stvari, ako im nešto bude od pomoći, ako nešto bude korisno, ako ih nešto možda potakne na neku akciju, ja ću biti sretan. Hvala Mirko na ovom e, konstruktivnom i inspirativnom razgovoru. Nadam se da smo naše slušatelje potakli da više razmišljaju o svom zdravlju i da budu kritični prema e, informacijama koje nalaze na internetu i društvenim mrežama. Hvala vam. <laughs> Dragi naši slušatelji, Mirka pozdravljamo, a vas pozivamo da ostanete uz valove Radija Sove. Slijedi blok odlične glazbe, a nakon toga nastavljamo s programom.